Buskatzen datorren du naiz? Eh, eh, 2008an sortua, iduzkilore antzerki taldea Lapurdi eskualdeko adin ezberdinetako dozena bat aktore amatorrek osatzen dute. Iduzki lore, azparneko anderea eta telesforo ez da bogar antzerkien ondotik, orain piarrez lartzabalen herriko bozak obra lantzen ari dira. Eta aldi honetan, taula zuzendari Maika Etxekopar dute. Ba, Maika Etxekoparrekin mintzatu gara. Lehenaldia da azkenean e, zuzentzen dudala jadanik idatzirik den eh, obra bat, teksto bat e, taularatzen dudala, eta hor ere plazerainit zartzen dut e, interpretazio berri baten emaiten, e, ene interpretazioaren emaiten, eta gure interpretazioa teksto horri, iparreldeko klasiko horri, eta piskat egin ahosten, eta hori haiek didate gaiten, eh? <laughs> haik irela, oh, zabalen, obra, eta ez uste dut, eh, askatasuna handia emaiten duela, untsa idatzirik dela, eta beraz, eh, plazera initz hori askatasun horren baliatzen. Herri txiki batean udala uteskunden azken ama bostaldian, kokatua da obra, eta bi zerrenda ikusten dira leian, gorriak eta suriak. Eta maika etxeko parrek errandigunaz? Blantzen du pixkat uh, antzerkian eran da politika saltsa. Erranai baita azkenean, astapenean pentsatu dugu eta gaurkot, gaurkoratzeko pixka bat obra honen, zehaldak eta iten algin nor lirate, eta Oartu gira, obra hori ez dela hortaz mintzo, ez egiazko politikaz mintzo, ez dela gaietaz mintzo, eta horregatik ere, aipatzen alda, behiz lantzen ahal alda, hirurogei geren hamarkadan uh, idatzirik izan den obra hau gaur egun, zenta aipatzen duena hori da, politika saltsa. Komedia azkar bat da bai, nik uste, mm, zentzu hortan, uh, pertsonaiak oso koloretsuak dira, Guk uh, kasu egin dugu zen eta askifite karikatura hutsean erortzen ahal da eta gu saiatu gira gizatasun aldetik gauza batzu kontatzen ala ere bai gauza seriosak kontatzen mena egiazki komedia da zentzu hortan eh, nun eh, egoerak komediara tiratzen du eta komedia aski patetikoa ere ikusi ba, guk eman diogun kolorea da egiazki botere garri eta goxe eh, ekstremo horrek nola jendea eramaiten du azkenean eh, bezala bukatzera eta guk hortik tiratu dugu eta egia lanean ere irri asko egiten dugula, beraz bai, nik uste komedia indarra handia du obra honek. Baiduzki lore taldeak, piarrez lartzabalen herriko botzak antzerkiaren adaptazioa urriaren ogoita zazpian estrinatuko du ustaritzen.